بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل yau talata ne ko? sha hudu ga watan jumada al'ula hijiran maiki sallallahu alaihi wasallam yau 1445 miladiya kuwa ashirin takwas ga watan Nuwamba haihuwan annabi sa shekara uku. Wannan ne majalisinmu na shida cikin karatunmu na Al'aqidatu Tahawiyya cikin 505 a Masjidu Ali ibn Abi Talibu. To Allah mu dauke sarki yi mana jagora. Allah musta'an. yau za mu tashi inda malam ya ce wa kada alimallahu ta'ala fakara na قال المصنف رحمة الله عليه وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه قال يجي وقد علم الله للي الله مدوك كنسركي ينا دسنيا يا سني فيما لم يزل تن أأزل تن داكنا عدد من يدخل الجنة adadin waɗanda za su shiga aljanna cikin bayi talikai wadda ya halitta mutum nawa ne su wane ne in aljanna Allah ya sani kuma su nawa ne ya sani wa adada man yadkhulun da kuma adadin mutanen da za su shiga wuta cikin mutane da aljanu su nawa ne menene sunayensu duka Allah ya sani jimlatan wahida a dunkule a lokaci guda fala ya zadu ko fala ya zadu ba zai karu ba fi zalika al'adad akan wannan adadin ba abin da zai ƙaru. wala yin min kuma ba za a rage daga wannan adadin ba wa kadhalika hakanan af'aluhum ayyukan da bayi suna yi fima alima na daga cikin abin da Allah ya san min minhum daga su bayi an ya faɗo su aikata kenan yana cikin abin da Allah yana da sanayya aikin da mutum yake yi alheri ne ko sharri ne duka Allah yana da saniya to anan bari mu duba maganan mu dan duba maganan fauzan sai maganan al'allamatu al'albani ya kawo wasu hadisai akan wannan matsalan wato fauzan maganan da ya kawo ya ce imani da kaddara da kuma hukuntawa abinda Allah ya hukunta mutum ya imani da shi ya kunshi maratib guda hudu yace na farko mutum ya imani cewa ilimin Allah gamamme ne Allah ya san komai yana da sanayya akan dukkanin komai na da da na yanzu da na gaba sannan mataki na biyu mutum ya yadda cewa Allah madaukin sarki ya rubuta dukkanin abin da zai faru da yake faruwa da ya faru a jikin lauhul mahfuz kuma ya kaddara ai a duniya ma duk mai hankali yana da tsari a rayuwar shi in zai yi abu ma zai zauna ya rubuta ya ce zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sai zai aiki bisa ga abin da ya rubuta amma ka zama ba ka da tsari a rayuwanka ko kai ɗalibin ma in ba ka da tsari na muraja da sauransu ba ka da timetable rayuwanka kara zube ne saboda ba ka da ajanda ba ka da wato nan da shekara kaza ko da wata kaza littafi kaza zan yi nazari littafi kaza zan gama hadda baka da wannan to kenan kana cikin duhu kenan baka da tsari kenan injin sannan martaba na uku martabatul mashi'a yadda da so dukkanin abin da ke faruwa sai Allah madaukin sarki ya yadda tukun abu zai faru akwai mashi'a akwai irada haka ne ba sannan akwai mashi'a da iradan akwai kauniya akwai shar'iyya ita shar'iyya bin Allah shine abin da Allah yake so sabo wannan Allah baya so injana wala yarda li ibadi al-kufra sabo Allah baya so inna Allah la kulla mukhtalin fakhurin kaga wannan mashiya ne da so shar'i baya son aiki amma mutum ya je aikata irin wannan aikin a cikin mulkin Allah in Allah bai yadda ba abin ba zai faru ba saboda in ka ce ka san yadda da so sun sha bambam to yadda ita ce irada mun ji wannan ba sannan na hudu martabatul khalqi wal ijad Allah ya halicci dukkanin komai kuma shine ya samar da su abinda Allah ya so zai wakana abinda Allah ya halitta shine za a samu zai faru amma abinda bai yi ba ba zai faru ba alamatul fauzan yace mutum dole ne ya tada waɗannan abubuwa guda hudu a karkashin kaddara dama ya kaddara ilimi ne na Allah wanda yake na sirri ne sannan nasiruddin al'albani ya kawo bayani a karkashin wannan shima ya kawo hadisi na abdullahi bin umar abdullahi bin amur ya ce ma'aikisa sallam ya fita ya zo gudunmu yana ɗauke da littattafai guda biyu a hannunsa yadda yadihi ce kitaba ne littattafai biyu sai manzon Allah ya ce atadruna ma hadha alkitaban yace wa sahabbai kun san menene waɗannan littattafai biyu sun ce Allahu wa rasulu alam sai da ya manzo Allah sai ka ba mu labari sai manzo Allah ya ce musu kun ga wanda yake hannun dama hannuna na dama wannan littafi ne daga mahalicin talikai daga Allah subhanahu wataala kenan a cikin littafin nan sunayen mutanen aljanna da sunayen iyayensu da sunayen kabilinsu kaf ya ce akwai kenan sunanka da sunan ƙabilanka da sunan iyayenka in rekod kenan a rubuce wannan e wannan dan aljanna ne a rubuce a cikin akwai sai manzon Allah ya nuna musu ɗaya ya ce ɗayan ma haka ‘yan wuta sunayensu sunayen iyayensu da sunayen ƙabilunsu a ciki kuma ya ce Allah ba zai ƙara akan wannan ba kuma ba zai rage ba to kaji wannan sai haɓai suka ce to fa fi mal amazon Allah to an haka ne to ya mai amfanin aikin in ka amurin amrun qad furiga minhu inda babu an gama an zartar to mai amfanin aikin sai manzon Allah ce saddido wa qariba ku dai ku yi aiki ku yi iya kokarin ku ku yi abin da za ku iya yi inna sahibal jannati yuhtamu lahu bi amali ahli aljanna wa in amila ayya amal inda mutum dan aljanna ne to karshen sa zai zata zama kyakkyawa duk aikin da yayi in mutum dan wuta ma haka ne duk aikin da yayi karshen za ta zama mummuna in ji to kaga wannan abin da za ka yi kamayinta ba waɗanda ake ce musu atheist da waɗanda suna cewa kansu su philosophers da wane ne da wane ne wanda zai ce babu allah allan kaza ne baya abin nan aya na yin makaranta misali za ka samu mutum hudu ko biyar sun shiga makaranta tare misali an ba su misali biological science ne mutum biyar suna yi da suka shiga biyu a cikinsu sun yi wani abu an yi mawid drawing su. ɗaya yana da kwazo ya ji ya gama da first class biyu sun gama da pass amma da aka waiwaya aka ga dukkansu sakandare ma daya suka yi balle ma ce ai wannan yana da background mai kyau ma sakandare daya suka yi to yanzu tunda waɗannan mutum biyar ne sun shiga tare ɗaya ya gama da first class biyu da first biyu an kore su ba akwai wanda zai ce makarantar ta yi zalunci amma allah madaukin sarki ya san haka za ta faru kuma ya rubuta ko bai sani ba ya sani su waɗannan waɗanda suke cewa kansu ita su da kansu ma'anan in kace ce musu allah ya zalunci ne za su ce a ah, to ai shi ne ya ƙi karatu ko ba ka ba tun da bai yi karatu ba shi yasa bai ci ba ko to ai wannan ma haka ne wanda ya je ya zama dan wuta shi ma ya ki yin aikin alkhairi ne ya zama dan wuta wanda ya zama dan aljanna shi ma aikin alkhairi ne ya zama dan aljanna kafa yin ci wancan yanzu a duniya mutum uku su je su fara kasuwanci ɗayan Allah ya sa wa dukiyan shi albarka nan da nan ya zama miliyaniya sai biyun kuma sun zo sun shiga karkashin shi ɗayan ya zama manaja ɗayan manajan ma bai samu ba an ɗauke shi direba saboda ya iya mota akwai wanda zai ce mutumin nan ya yi zalunci babu akwai wanda zai ce waɗannan allah bai yi musu azalci ba to yanzu wannan saboda idonka ta gani ka yadda wani zai ce to ai soniya ya ba su yi yadda ya kamata ba shi ya sun zama haka to in wannan ka fahimta ba to na allah ma haka ne wani abin da zai tunani to ha to me yasa ne Allah ba zai mayar da mutane gaba ɗayan su su zama dan al'in aljanna ba a to ko da kuka yi makaranta dukan ku karku sha wahala a baku first class mana duka kwalin za ba ku za ba ku ba in an ba ku akwai hikima ne babu to wannan ma ka khalaqal maut wal hayata ayyukum masana mala ya abinda baka fahimta ba makaranta abinnan duniyar makaranta ce ta Allah makaranta ce amma wancan kuma makarantar taku ce khassa to ku takun kun fahimta na Allah kun kasa fahimta mun ji wannan ba sai da aka jama'a kaddara abu ne wadda sirri ne dole mutum ya yadda da ita kuma kar ya shiga cikin ta da bincike mun ji wannan bayanin ba da aka kai aiki yanzu zaman mun nan ma akwai wasu wadda yanzu in ka je wani zaman mun nan giya yake sha ko babu akwai wani yanzu in ka je majalisa yanzu aka cin nama mutum yake yi ko ba aka ba to kaji shi ma abin da aka sauwaka mai gaskiya ne ai amma za ka ce an zalunce shi ba wanda zan ce an zalunce shi ba to yaya ne kai ka zo ka yi aikin alkhairi ka mutu a kai mutum ya je yi mummunan aiki ya mutu a kai kuma wai ka ce yaya aka yi mutumin ya shiga wuta mun ji wani bayanin? Hmm. ka wannan abu ne wadda malam yanzu a gaba zai yi mana bayani yaya mutum zai kubuta daga wannan sharrin in dai abu Allah ne yayi karka yi tambaya a akai ne bala yusalu amma yafal sawam yusaluna ne sai ya yace wa kullun muyassarun lima hulikala haka ne ba wal a'malu bil khawatim والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله wa kullun ai kullu insanin ko kullu makhluqin wa kullun dukkanin mutane dukkanin kowa muyassarun a sauwake mai lima khuliqala abinda an halicce shi sabida ita kenan wannan dan wuta ne ko dan aljanna ne aikin da zai yi je shiga aljannan za ta zama da sauki kamar yadda wanda Allah ya kaddara zai zai gama da first class wahalan da ake sha din shi zai ga wahalan ne ba zai gani ba kada da dare za ka yi bacci an ce an manna tayin ba tukun za ka fara karatu amma shi tun da yana karatu ko ba wata ba sai ga za ka ce wahalan mai, kawai dai a gama ba amma shi kuma saboda an rubuta zai gama da faskara zai ga zai sha wahalan kuma ba zai damu da wahalan ba kine wa kullun muyassarun lima khuliqa Wal'amal ayyukan da bayi suke yi bil khawatim kenan abinda za a yi la'akari a ga ayyukan mutane bil khawatimi bisa ga karshe ne mecece abinda mutum ya gama da ita da me ya cika Shi abin abinda ba wace yake cewa Allah ya mana kyakkyawan cikawa ba to khawatim din cikawan ne karshen da mai mutum ya mutu haka mutum yana aikin alkhairi ya mutu akan aikin alkhairi eh, a Alahira zai tashi ne alhali yana wannan aikin mutum ne a filin arafa ya fada akan rakumi sai wuyansa ta kriye sai manzon Allah ya ce musu kun ga wannan mutum wannan farin tufan da ke jikin shi da ita ku lullube shi kada ma ku rufe mai kai saboda wanda yake aikin hajji yana zai rufe kai ne manzala ce kada ku rufe mai kai yana aikin hajji ya mutu ba eh to a filin kiyama zai mike alhali yana aikin hajji ne yamma yafirul mar'u minna sai shi zai tashi da labbaik allahumma ne wanda yana karatu alqur'ani ya rasu ana a wannan guduwa ba shi da karatu alkur'ani zai tashi wanda ya mutu yana salati shi da ita zai tashi kuma ba ba zai yi ka yi wa Allah wayo ba wallahi ka boyu a cikin daki ka yi mummunan aiki ko ka je university a lungu ka yi mummunan aiki ka zo a anguwa ka zama mutumin kirki kuma karshen ka ta zama kyakkyawa sai dai illa man rahimallah ne sabida akwai littattafai irin su salwatul hazin jalsa alar rasid ne ina ga jalsa alar rasid ne yana ba da labarin mutane husnul khatima da su'ul khatima in kaga husnul khatima ma akwai da yawa in kaga su'ul khatima mutum ne yana shan taba kullum yana shan taba da ya zo rasuwa an zo ana ce mai wane ka ce la ilaha illallah sai ya ce musu kuban taba wane ka ce la ilaha illallah ya ce kuban taba da suka masa ya ce ni fa barranta daga wannan abin da kuke fada kuban taba karshen ta ma har ya kafarta kenan shine wa yudillu Allahu zalimin wa faru Allahu ma sha. aikin da mutum yake yi a cikin ran shi da gaske ba ita ce a lokacin mutuwan ka za ka bayyana saboda wancan lokacin baka cikin hayyacinka Allah shi ne zai zaba maka ai yanzu zuwa za ka yi gurin shi ba kofa ne za ka bude ka shiga shi ne zai bude maka wani kofa ya cancanta shi ne amalu bil mai gan saboda haka an dai wato kar mutum ya ruru saboda aikin shi da yake yi na alkhairi kaji daya kuma kada ka yi wa wani mutum mummunan fata ka ce wannan gaban shi ba kyau wannan alahira ba zai samu kaza ba a ah, mutumin da bai mutu ba ai yana da chance yana da opportunity ai baka ga karshen shi ba da me ya mutu mun ji wannan ba shine wal a'malu bil khawatim was sa'idu mai rabo man sa'ida wanda ya zama mai rabo bi qada'illahi da hukuntawan Allah ne was sa'idu anan dan aljanna kenan washaƙiyu mara rabo ɗan wuta man shakiya shine wanda ya zama ɗan wuta bi illahi da hukuntawan Allah subhanahu wata'ala to mun ji wannan bayanin ba anan ibn rajab alhambali akwai wata magana da yayi ibn mani ne ya kawo magana ibn rajab alhambali ya ce imani da kaddara daraja biyu ce ɗayan mutum ya yi imani da Allah ya yi imani bi an Allah sabaka fi ilmi ma ya maluhu al'ibadu min khairin sharri mutum ya yadda cewa duk abin da bayi suke yi Allah yana da sanayya a kai alheri ne sharri ne biyayya ne sabo ne gabanin ya halicce su ma wa man huwa minhum min ahlil janna wane ne dan wuta wane ne dan aljanna me ya tanada musu duka Allah na da sanayya mutum ya da wannan na biyu annallaha khalaqa af'alal ibad Allah ya halicci ayyukan da bayi suke yi dukkanta na kafirci ne ko na imani ne biyayya ne ko sabo ne kuma shi ne ya yadda hakan ya ga dama ce dole ka yadda wannan mun ji wannan mm-hmm. to an ka yadda wannan to karka yi tambaya Hmm? Allah ya kawo ƙari ce la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'aluna wanda ya rici sammai da ƙasa ya halice ka ya ce maka wa ya halice ka ni ne E, to ni ba a mun tambaya shikenan sai kai shiru ba hmm, duk hayaniyan da ake yi ba ka rabu da wannan hayaniyan kai ka ga yaya za ka tsira kawai in ka yi tunanin yaya zan yi ni din nan in shiga aljannan amma mutumin da yake tambaya akan ya Allah ya haka a rauda wannan hauka yake yi in wannan ba shine imam al-imam shafi'i ya ibn rajab ya kawo wasu abyad na al-imam shafi'i akan wannan mas'alan imam shafi'i yace fa ma shi ta kana, wa in lam asha wa ma shi tu, in lam tasha lam yakun خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ما على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن الإمام الشافعي فما شئت كان أبن da كسو كقدامة شيني زي وكان يفارو وإن لما شافعي يقول wa شافعي بنصو to abinda kai kaso shi ne zai faru amma shi tu abinda ni nake so din nan in lamta sha in kai baka yadda ba lam kun abin ba zai faru ba yace khalaqtal ibada ka halarci bayi alama alimt alama alimta fa fil ilmi ya al fata wal muslim alama alim bisa ga abin da ya tabbata ka wannan dan wuta wannan dan aljanna duka ya tabbata ka bisa ga wannan ka halicce su fa fil ilmi yajri al fata wal muslim karami da babba dukkan su bisa ga abin da ya tabbata ilimin Allah ne suke gudana ala damunin wa hada khadalt wannan ka taimake shi wannan kuma ka rabu da shi wa hada a'ant wa da lam tu'in wannan kuma abin da yake yi na duniya ka taimake shi wannan kuma ka bar shi haka fa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id a cikin su akwai dan wuta a cikin su akwai dan aljanna wa minhum qabihun halattan man ka gani akwai mummuna wa minhum hasan a cikin su akwai kyakkyawa wannan duka menene kaddara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai mun ji wannan bayanin ba akan wannan fauzan ya ce wa kullum muyassarun lima khuliqala kowa an sauwaka mai bisa ga abin da an halicce shi danshi shi shine sai ya kawo inda Allah ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kenan sai yi aiki kenan yace wal a'malu bil khawatim ayyuka abinda za a yi la'akari shine abinda mutum ya cika akanta al insanu la yaghtaru bi amalihi fawzan yace kai mutum kakkaruru saboda aikin da kake yi sallanka na dare karatun alqur'ani zuwa karatu ko karantarwa wa in kana aslaha salihin koda ya zama mafi alkhairi cikin mutanen kirkin ma bal abinda ake so ga kai ya khafu min su'il aqiba ya guji ya tsoraci mummunan karshe fa wala yahkumu ala ahkanan kai din farko ka ji tsoron yaya ne wannan ƙarshen wata ƙarshen ta ka za ta kasance in baka tunanin nan fa akwai matsala fa wato mutum ya rasu ku je ku birne shi ba in kun je kun binne mutumin nan kyauta lokacin da ka je jana'iza ma mutane suna hira wannan yana waya me za ka yi kai shuru sai kai kai tunani abinda za ka yi kenan amma mutane sun je gudun jana'iza me suke yi wasu wannan zana hira wannan ko wawa yi gefe yana candy crush yana buga game ko ba haka bane ba ana zuwa makabarta wannan da wannan suna hira suna shafa hannu kuma ga mamacin a mota a gabansu to yaya ko wannan zuciyar nan za ta zama rayayya dole ne kenan mutum ya yi tunani abin ya zai kasance manzon Allah ya zo makabarta an zo a birne wani gashi an tona rami za a saka mutumin da ya zo jafa ala rukbatai manzon Allah ya kneel down ya zuba abin nan gwiwoyinsa sai ya ce ya ikhwani limithli hadha fa'iddu to fa ga abin da ya kamata ku yi aiki akai ga abin da ya kamata ku yi tanadi ba sai manzo Allah ya karanta da sahabbai a gurin ba ka gani ba balarabe ya zo ya siya akan akan abin nan kaburbura yace ataitul qubura fanadaituha nazo makabarta sai na kira yi kira fa aina al mu'azzamu wal muhtaqar ina mutumin da an girmama shi ana ce ran kai dade ran ya dade ne bai dade ba wal muhtaqar ina wanda aka raina mai an ce wannan mutumin yayi gefe wani ya zo wani gurin ma an ce karka shiga ina yake shi ma wa aina al muzillu bi sultani ina wanda ya danne mutane sabida ikon da yake da ita wa ainal muzakka idza maftakhar ina wanda wato masu kirari in sun ganshi za su tsaimai kirari wa ainal mudhillu bi sultanihi wa ainal muzakka idza maftakhar yace tasawaw jami'an dukkan su sun zama daya wa ma mukhbirun ba wanda yake ba da labari akan su tasawaw jami'an wa ma mukhbirun wa ma tu jami'an duk sun mutu wa matal khabar labarin su ma ya mutu ba haka bane ba yace taruhu wa taghdu banatu thara fatamhu mahasina tilka suwar aga banatu thara mutanen ne daga kasa ka halacce su ba athara at-turabu ne yaran ka abin nan banatu tsara yayan kasa mutane kenan kai da komowansu ta shafi abin da wadancan suke yi gwamnatin ma yanzu gabanin his excellency wane ne wani mutum ne daban gabanin shi ma wane ne wani mutum ne daban kila ma wancan shi ya mara su gaba ka ba da kudin da ya ɗiba da wanda ya ba su kila gaba dayansu sun mutu yau kuma wasu ne a wurin sai ce a ya sa ile an unasin madau a malaka fi ma martabar a ya sa ile an unasin madau ya kai matambayi na akan mutanen da suka gabata amma ka fi ma madan shin ba ka da abin la'akari ne akan mutanen da suka mutu ga wannan kenan kira yake maka ba saboda haka in ka je kuma ka roƙi Allah zuwa makabarta binne mamaci ta zama abin wa'azi ne gare ka abu ne wadda za ta taimake ka ta guji duniya ka yi tanadi ga lahira roƙon wanda za ka yi amma haka kana zaune za ka samu kudi ne to in kudi ma sai ka tashi ka nema to yaya imani da tsoron Allah shi arzikin wancan arzikin an ya mafi wannan saboda haka shi ma sai ka roki Allah mun ji wannan bayani ba shine bayan da kai din karkacewa kanka ai mudin mun gama kuma in kaga wani saboda miyagun ayyukan da yake yi karkace wannan dan wuta saboda ayyukan da yake yi li'annahu la yadri bima da yuhtamu lahu kai ma baka san karshen ka ba shi ma bai san ƙarshen shi ba in ji wannan bayanin ba da wannan akan al'amalu bil khawati kaga wannan duka malam yana mana bayani akan menene alqada wal qadar kaddara ne in ji wannan bayanin tama sai malam yace anan wa aslul qadari haka ba wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل غورينكم ايش يطلع يعني اغني با سبيدا طلع يا فتبا منجي اطلع هي نونا وني با اطلع ليكا وا اغني انا يطلع يعني زي فتا لم يطلع على ذلك ملك مقرب شنو فاعل ولا نبي مرسل شنو عطفني malam ya ce wa aslul qadar asalin ita qaddara mun yi bayani akan menene qaddara ko me muka ce ne ha ji ba a eh mun so yawa tsarin Allah ha gabanin abin ya faru tsarin Allah shine qaddara ai eh. tsarin Allah gabanin abubuwa su faru wannan ita ce ƙaddara. in ka sani ba to yau kasan yi. in an ce ƙaddara tsarin Allah gabanin abubuwa su afko to ai ne ma akan abin da ake gogorma yawanci a ta wa aslul ƙadar asalin ƙaddara sirrullahi asirin Allah ne ta'ala madaukaki fi khalqihi a cikin halittunsa da halittan da yayi kenan sirri ne wadda su ba su sani ba lam yattali ala zalika ba wanda ya iya leƙan wannan malakun muqarrabun ba wani mala'ika makusanci ba wala nabiyyun mursalun ba kuma wani annabi wadda aka aika dama sun ce annakiratu fi siyaqin nafi tuhidul umuma ne yace la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun annan abin da yake so ya gaya maka ba ita kaddara abin da zai faru a gaban menene jama'a sunan shi kaddara kenan a ce wannan zai yi kudi zaben da za a yi wannan zai fadi wannan zai ci wannan menene kaddara ne to abin da yake so ya ce maka shine asalin kaddaran sirri ne na Allah kenan al-asrar ghaibu yana cikin kaddara kenan kuma nan kenan ghaibu sifa ce tawa sanin gaibu sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala kenan in ka ce Allah shi kada ya san gaibu wannan tauhidi ne ko ba tauhidi ba in ka ce wani koma bayan Allah ya san gaibu mai kai shirka ne kai ka fahimci wannan da kyau shirka ne kai saboda sifan Allah ne ka bashi mun ji wannan wata zurfafawa wan nazaru kuma yin nazari da bincike fi zalika kan ita kaddara zari'atul khidlan hanya kuma kofa na toshe wa kanka zuwa ga Allah ne asali in sun ce zari'a abu ne kila shidin ba haramun ba amma in ka taba za ta jawo maka wani abin da ike haramun wannan na ce zari'a kenan yin bincike akan kaddara bude wa kanka ƙofan barna ne zari'a kofa ne zari'atul khidlan kofa ne na rashin samun taimakon Allah al-khidlanu dama al-imam al-akhdari ya faɗa ba a hadisan manzon Allah al-muslimu la yadhlimu wala wala yakhdhuluhu minne wala yakhdhuluhu kada yaki taimakonsa ba taimakon a ah, kai din kada ka kika taimaka wa dan uwanka musulmi jad fi surati al-khabar walakinaha insha ne la yadhlimuhu ba zai zalunce shi ba mana kada ya zalunce shi ne in ji wannan ba to zariyatul khidlan kofa ne na wadda An dai ka bude wannan kofan to taimakon Allah babu akan kai din ka fahimci menene kaddara wa sullamul hirman mahaura ne na haramta wa kanka alkhairi na samun ilimi cikakke da biyayyan Allah wa darajatu tughyan kuma mataki ce mataki ne na abin nan sabo tughyan ita ce ƙetare iyaka wannan duka malam ya ringa kawo waɗannan itnab ne saboda ya nuna maka cewa kaddara kada ka yi bincike akan ta ne in dai ka fara bincike akan kaddara to ga fofon da zaka bude akan ka shine sai ya kawo masdarun naibun an fili yace fal hadara kullal hadara ai ihdar hadaran kullal hadari ne fal ina maka gargadi kullal hadari da dukkanin gargadi fa min zalika daga aukowa wannan kabi a hankali fa ce. nazaran bisa ga nazari ma kabi a hankali wa fikiran da tunani wa wasu wasatan da wasu wasi duka ka guji waɗannan abubuwan an ƙaddara ne me yasa sai mala ya ce fa inna Allah saboda shi Allah ta'ala madaukaki bawa ya nade ilmal qadari ilimin qaddara na abin da zai faru a gaba an anamihi daga bayinsa wa nahahum kuma ya hana bayin talikan an maramihi daga neman ilimin ƙaddara saboda babu to mun wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace madaukakin sarki la yusalu Allah ba a mai tambaya amma amma yaf'al an ma ya fa'al abin da yake aikatawa ba a tambaya wannan jihar suratul khabar ne lakin na sha. kenan kada ka tambayi abinda Allah ya yi me yasa ya ce kada ka yi tambaya wahum amma su bayi yus'alun ana musu tambaya ko za a yi musu tambaya su mun ji wannan bayanin ba wannan ayan ita ce alfasil ita ce ta takawa kowa biriki in mutumin yana bin ƙur'ani da sunna inda ya kaddara ne kace a'a ai asali wannan me yasa wani ya zama mai kudi me yasa wannan ya zama talaka me yasa wannan ya zama kaza me yasa irin wannan tambayan yin ta haram ne mun ji wannan ba faman sa'ala wanda ya tambaya lima fa'al ba me yasa Allah ya kata abu kaza wasu suna cewa me yasa Allah ya halicci kuda ko kana tambaya abinda Allah ya halitta me yasa to wa zai baka asa wa zai baka wa kake tambaya malaman biology ne ba gaskiya ba ne ba wa zai baka ansa wa kake tambaya lima fa'al yanzu kai zo kana zaune a garin nan ba mutum ya zo ya ce misali mr president ya zartar da wani abu sai wani ya zo ya ce maka kaga abu abin da president ya fada eh, ya me yasa ya yi? wannan tambayan is it what does it make sense ne it doesn't make sense me yasa saboda ba kai bane ya kamata ya tambaya to kai ma abinda Allah ya yi kai ma bawa ne an yi muku mutum ya zo me yasa mai za ka gaya mai mala ce faman sa'al wanda ya tambaya lima fa'al kasan a nan akwai jarrabawa sosai fa Allah ya halicci kuda ya halicci wannan ya halicci tsoro ya ci zai ka duk akwai ba in ka ce me yasa ya yi jarrabawa aka yi dama sabida jarrabi irin ku hmm? karkace me yasa aka yi duk wanda ya ce me yasa aka yi faƙad raddato wannan mutumin ya mayar da hukumar kitabi hukuncin da alkur'ani ya yi na hani da ya ce kada ka yi tambaya to mutumin nan fa ya ƙetare iyaka wa man radda hukumar kitabi wanda ya mayar da hukuncin da alkur'ani ya yi ya ce kada ka yi ya yi ya ce yi ya bari ma'ana ya hana mutum ya yi tambaya akan kaddara me yasa Allah ya yi bayan ya samu ilimin tukun ya ce me yasa Allah ya yi bayan fahimta kana minar kafirina wannan ya zama kafiri kaga abin ta yi girma ba? sallar da mutumin zai yi na banza azumin ma haka hmm? da haka waɗannan abubuwan suna da matukar muhimmanci sosai mutum ya giya sallah ya iya kaza ya iya tauhidi da aqida yana da muhimmanci sosai saboda mutum bai iya aqida ba bai iya tauhidi ba ba shi da isma hmm? ba shi da garkuwa bai sani ba zai je ya fada cikin shirka baka sani ba ashe kai an ma karbar lasisinka amma kuma kana sallah a banza mun ji wannan bayani ba to to yanzu mun fahimci wannan kenan sanin gaibu yana cikin menene asali cikin kaddara ne abinda zai faru a gaba shine gaibu ba wanda ya sani Allah madaukin sarki ya ce manzon Maki sallam qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah alqur'ani larabci ne ba to kaji alqur'ani ya ce qul ka ce la ya'lamu bai sani ba kuma ya'lamu al-fi'l al-mudari yadullu ala al-istimrar ba la ya'lamu bai sani ba kuma ba zai sani ba man fi samawati wal ardi wadanda duk suke sammai da kasa al ba wanda ya san ghaibu zai san ghaibu illa Allah sai dai Allah al-istithna'u mi'yarul umum ne to ka duba nan qul la ya'lamu la wannan nafyu ba man man din ita man din sigatul umum ne to قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ba wanda zai san gaibu a sammai da kasa sai Allah to anan a cikin talakai gabaɗayan su ba wanda ya sani sai dai wa illa din ta nuna cewa lalle ko wannan umum ne wa aka cire a ciki Allah ne kadai ba to in mutum ya zo ya ce maka makisa sallam ya san gaibu wani irin usul ilimin usul ne ya amfana ya cire makisa sallam ya hada shi da Allah yi aka yi waka cire Allah ne kadai ya sani to kai ka ce manzon Allah ya san gaibu to wani irin usul ne ka yi amfani a nan? me ya amfani wannan mun ba a wani gurin kuma shi manzon Allah sallam da kanshi ne Allah ya ce mashi qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala menene ka ce musu la a'lamul ghaiba ni ban san ghaibu ba waye fada Allah ne ya mishi umurni al'amur ya dullu alal wujubi ne manzon Allah an wajibta mai ya ce ka ce musu ni ban san gaibu ba mun karanta ba to bayan wannan kuma ka zo ka ce manzon Allah ya san gaibu kuma kana kawo misali me amfani wannan me amfanin ayan wannan masu ilmul kalam ne kawai yan bid'a masu hada Allah da mutane fada kaga mala yace maka in ka hada Allah da wani anan ka zama kafiri ba to kenan wasu suna ta rijistarin mutane su zama kafirai kenan ko ba haka bane ba in ka ce manzon Allah ya san gaibu mai kai shirka kai in ka yi shirka ina sallah ina azumi kaga wannan abin ba karamin abu bane ba ba. shi yasa ai Allah ya ce wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibuna wasu sun je lahira in suna karanta littafin su ce wannan abin ba su yi tsammanin abin zai kasance haka ba saboda haka wallahi ka biya hankali in dai in dai kaddara ce in dai al'amari ne na Allah in dai aqida ne in dai tauhidi ne ba karka yi wasa nan saboda mukullin ka na shiga aljanna yana nan ne, in ka yi wasa da ita ko dai hakoran su karye ko mukullin da kanta mata bata kuma lahira an kaje ba mukulli ba magana in kaje da mukullin ne duk yadda za a yi za ka shiga amma in kaje ba mukulli ba masu burokin sun ce yayin su na'am matsalan ai akida ba abin wasa ba ne ba Ai ne ai rashin karatu sharri ne rashin karatu sharri ne ai shi yasa ne muna yawan magana in muna karatu saboda akwai inda ana karatu da ba a yi din inda ba a yi su suka fi yawa ai masallatan da suke cikin garin mu na Maiduguri nan da ce kashi 50 cikin dare in suna karatu ba jahilci ba jahilci a masallaci na wanda ake karatu shi da wani da kan shan wai da aka kwana ba ai gaskiya ne wannan abu kowa ya sani kowa ya sani in ba ka karatu ba ka sani ba in ba ka karatu ba za ka sani ba ba ka sani ba ba za ka sani ba amma in kana karatu za ka sani kai ba in gaya maka in kana karatu karatu iri biyu ne ba karatu iri na wazi ba in kana karatu na neman ilimin ulumul alako a anguwar ko a masallacin kila akwai wani shi wai yana karantarwa in dai ya san kai kana zuwa karatu kana ɗiba karatu kyakkyawa ba to za ku fara wani abu in ya gan kama nan gaba ko dai ya rage murya ko ya daina karantarwa a gure ko kuma ya yi ƙoƙarin kaidin karka zo gure me yasa kenan abin da yake yi shi da kanshi bai yarda da abin ba me ta jawo hakan jahilci ne a cikin jahilci yake abin to in shi ma jahili ne mutanen da wai su ɗin wannan malamin su ya su kuma ko ba haka bane ba kaga sharrin abin fa sharrin abin fa to fa hada ko fa hada jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala malam yace fa hada wannan bayanin da muka yi akan kaddara na kada ka shiga cikin ta kada ka yi tambaya kawai ka yadda jumlatu jimillan ma ya taju ilaihi ya bukatu zuwa gare ta ita ce jimillan wato abin da ya bukatu gare ta man wadda mutumin da huwa shi mutumin munawwarun qalbu zuciyansa ta haskaku da alkhairi da ilimi min auliya illahi ta'ala cikin waliyan Allah kenan dan mutumin kirki waliyin Allah to wannan bayanin da muka yi akan kaddara ita ce abin da yake bukata ya sani kuma ya yi imani da ita wahiya ita wannan bayanin da muka yi yadda saninta da yadda darajatun rasikhina fil ilm mataki ne na wadda sun kai a fagen karatu li'anna ilma sabida ita ilimi mutum ya nemi abu ya sani ai akwai ilimi ilimin da akwai kuma akwai ilimi wanda shi ilimin babu yace li'anna ilma sabida ilmi ilmani ilimi iri biyu ne yace ilmun ilimin da fil khalqi a cikin talakai mawjudun akwai shi akwai ilimin da akwai Allah ya saukar da shi wa ilmun ilimin da fil khalqi cikin talakai mafqudun ba shi ilimin gaba daya ba shi mun ji wannan to kaga anan gabanin mamu yi gaba ilimin kaddara akwai ne babu yace fa inkarul ilmi almawjudi inkarin ilimin da ke akwai abinda Allah ya saukar akwai kace ƙarya ne ba haka ba kufurun shi ma kafirci ne waddi'a'ul mafqudi iddi'a'in abinda babun kace akwai din waddi'a'ul mafqudi shi ilimin da Allah bai saukar ba kace akwai akan kaddara kana bincike babu ma kace akwai wannan ce kufurin wannan makafirci ne wala ya iman kuma imanin mutum ba zai tabbata ba illa bi ƙabulin ilmin maujud sai da karba ga ilimin da ke akwai da gamsuwa da ita wa tarki talabin al da kuma barin neman ilimin da ike babu shi mun ji wannan bayanin ba to wannan shi ne bayanin da malam ya yi. darajatul rasikhina fil ilmi abinda yake nufi ita kaddaran da kanta wadda abin da akwai da muka wato a cikin alkurani da sunna bayanin da ake yin ma yace malamai wadda sun fahimci abin su ne masu fada a ji a fagen zai yi dauke wannan fassarar kuma zai iya zama wanda ya yi shuru akan kaddara ya ce wannan daga Allah ne kenan wannan ilimin shi ta kai ko ba haka bane ba to abu babu babu ne zaka nema yanzu malam in yayi maka tambaya abinnan a objectives ne aka kawo maka an kawo maka option hudu akwai a cikin hudun akwai all of the above akwai none of the above da ka duba none of the above ne ba ansa kenan kenan me ansan ka hmm? ba ansa shine ansa ai to wannan ma haka ne ita kaddara akwai ta ilimin babu to babu ilimin kaddaran ita ce abin da ake so ka yadda saboda mai ba a saukar maka ba Allah ya boye shi ne mun ji wannan bayanin ba to ina ga ya dace mu sai anan ba mm, mu sai anan darasin mu na gaba sai mu tashi akan wani minu bil wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima wannan kuma har yanzu da yana gaya mana kuma akwai tadmin ma kawai mu sai anan darasin mu nan gaba mu sai akan wannan amma mu tashi anan amma idan yace wa nu'minu billahi billahi wal qalami wa bi jami ma fihi qad ruqima a gaban me ya kawo a gurin sa na falo ma al khalqu ko to shi kenan to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين